Za njih je on pripremio dženecke bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga od dojenja u toku dvije godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti. ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome šta ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. U vezi ovih ajeta postoji lijepa jedinstvena priča u kojoj se prepiču različiti osjećaj jednog mladića, nakon čega je ipak pobjedilo dobro nad zlom, a iman nad kufrom. Junak ove priče je mladić od najčasnijih mladića po porijeklu u Meki i najplemenitijih porodica i po ocu i po majci. Taj mladić bijaše Sad ibn Ebi Vekas, Allah bio zadovoljan s njim. بهم كف الزمان على الرمال أنمسى إخوة في الله دارات pojave svjetlosti Islama u Meki, Sad bijaše mladić u najljepšim godinama života, uzorna morala i ponašanja, age naravi, a naročito pažljiv i poslušan bijaše prema svojim roditeljima. Njegova ljubav prema majci je bila opet nešto posebno. I pored toga što je Sad tada tek uzeo sedamnaestu godinu, isticao se ozbiljnošću koja se mogla naći u iskusnih ljudi i mudrošću koja je bila odlika staraca. Sve te osobine koje su krasile mladića sada ukazivale su na nešto značajno što treba da se desi u njegovom životu. Ono nije bio zadovoljan onim što je vidio kod svog naroda. Pokvarenost, slijepo obožavanje idola te veoma ružno stanje uopšte, pa kao da je svakog časa očekivao da se prema njima ispruži neka čvrsta i moćna ruka koja bi ih izvela iz mraka u kojem su posrčući lutali. I dok je on tako razmišljao, susrete ga Ebu Bekr es Sidik, Allah bio zadovoljan s njim, koji mu posluši proturi vjeru u pojavi nove vjere, vjere u jednog Boga, Allaha, te se njegove grudi šire otvoriše, a srce zadovoljno prihvati taj poziv. Odmah produži sa Ebu Bekrom i odoše Muhammedu salallahu alaihi veselem, pred kojim sad izvanično primi islam. يا صاحب الهم إن الهم منفرد بخير Po nekim je bio četvrti, a po nekim i treći od svih muslimana, pa bi sad, ponoseći se s tim, govorio Proživio sam sedam dana, a tih sedam dana ja sam bio trećina Islama. Vjerovjesnik se mnogo obradovao prelasku sada na islamu, jer po svojstvima kojima se odlikovao dalo se naslutiti da će taj mlađak uskoro postati punim mjesecom i zasjati najjačim sjajem. Osim toga, sadova plemenita loza i porijeklo kojem je pripadao izazvaće želju kod mnogo drugih mekanskih mladića da pođu njegovim putem i da slijede njegov primjer. Povr svega toga, Sad pripadaše plemenu Zuhrije, a to su dajđe vjerovjesnikove, jer iz tog plemena je bila i Amina, majka Muhammedova, sallallahu ve veselem. Allahov poslanik se ponosio ovim rodbinstvom, jer se prenosi da je on jedan put vidio sada koji je nailazio, pa je rekao svojima ashabima, ovo je moj dajđa i neka svako pazi svog dajđu. Međutim, prelazak Sada na islam nije prošao malo lahko u njegovoj porodici, tako da mirni mladić bi stavljen na teško iskušenje i gorko iskustvo, koje je svojom težinom i značajem bilo razlog da uzvišeni Allah usi toga objavi određene kuranske ajete. Prepustimo riječ Sadu, neka nam on prepriča ovo svoje teško iskušenje što je proživio. الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن Kaže Sad, tri noći prije nego što sam primio islam, sanjao sam kako se gušim, lutajući u nekoj tmini kojoj nigdje nema kraja. Dok sam ja pokušavao da pronađem neki izlaz, odjednom mi puni mjesec osvijetli put, pa ja krenuh tim pravcem. Kada stikoh na cilj, vidjeh grupu ljudi koji su me prestigli i već bili u centru te svjetlosti. Raspoznah Zaid ibnul Harisa, Aliju ibnu Ebi Taliba i Ebu Bekra es Sidika, pa im rekoh, Otkada ste vi ovdje? Od prije sat vremena, odgovoriše mi oni. Zatim sam, kada je osvanuo dan, čuo da vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi veselem tajno pozivao islam Ispoznao sam da Allah hoće da od mene bude nekog hajra i da me posredstvom vjerovjesnika izvede iz tmine na svjetlo. Brzo otiđoh vjerovjesniku, nađoh ga u ukući gdje je obavio namaz, pa primih vjeru islam, svjedočeći to u njegovom prisustvu i nikome u tome nije pretekao osim one trojice koje sam vidio u snu. Dalje Sad nastavlja priču o svom iskustvu, pa reče Čim je moja majka saznala da sam primio tu novu vjeru, veoma se razljutila. Prema njoj sam bio naročito pažljiv, činio joj svako dobro i volio sam je veoma mnogo. Ona mi dođe i upita me. O sadu, kakva je to nova vjera koju si prigrlio, a napustio si vjeru svog oca i svoje majke. Boga mi, sve dok se ne vratiš vjeri pradjedova i ne odbaciš tu vjeru, ja neću ništa jesti ni piti, pa ako umrem i tvoje srce će uvehnuti od tuge za mnom, ti ćeš se gorko kajati zbog tvog postupka, a ljudi će te ružiti i huditi dok si god živ. Rekoh joj, ne čini to, majko, jer ja neću svoju vjeru ostaviti tek tako. Ali ona učini kako se zarekla i zaprijetila, ostavi i hranu i piće i tako provede nekoliko dana ne jedući i ne pijući ništa. Njeno tijelo oslabi, kosti na licu se počeš isticati, a snagu poče gubiti. Išao sam joj stalno i molio je da uzme nešto od hrane ili bar koji gutljaj vode, ali ona i dalje sve uporno odbijala. Ponavljala je svoju zakletvu da neće ništa ni pojesti ni popiti pa makar umrla, sve dok ja ne odbacim svoju vjeru. Ja joj tad rekoh, o majko, ja tebe zaista toliko volim, ali više volim Allaha i njegova poslanika i tako mi Allaha kad bi ti imala hiljadu duša, pa ti jedna duša iza druge izlazila, ja opet ne bih svoju vjeru napustio. المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا النصر المبين لنا عونا إلهي يا إله العالمين لنا عونا إلهي يا إله العالمين إنها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وتكالى وأنين إنها أنهار دم فوق أرض المسلمين ويتامى وأيام ونبيد الظلم إنا ننال اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا قد مللنا الذل دوما وحياة النائمين فيسود الصرب فينا ويهود الخائنين قد مللنا الذل دوما وحياة النائمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين بربوع المجد كنا النصر المبين Kad je vidjela ozbiljnost s kojom to rekoh, ona odusta od svoje namjere poče i jesti i piti, iako preko volje. Tako da Allah Đelešanuhu u vezi nas objavi časne ajete. A ako te budu nagovarali da drugog meni smatraš ravnim, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj. Dan klaska sada ibn Ebi Vekasa na islam je bio jedan od najznačajnijih i najprisnijih za muslimane. فلا تعجك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو Na dan Bedra, Sad i njegov brat Umeir su odigrali veoma veliku i značajnu ulogu i za islam i za muslimane. Tada je Umeir bio još uvijek golobradi mladić i kada je vjerovjesnik vršio smotru muslimanskih boraca pred borbu, krio se Umeir, brat Sadov, bojeći se da ga vjerovjesnik ne ugleda i ne vrati zbog mladosti. Vjerovjesnik ga je ipak vidio i stvarno izdvojio, ne dozvoljavajući mu da ide u boj, nakon čega je Umeir toliko plakao da je omekšao i rastužio srce vjerovjesnika koji ga ponovo vrati u borbeni saf. Tada mu priđe sad radostan što i njegov brat ide s njim, dade mu jednu sablju, pa krenuše braća u borbu, gdje su se borili iskrenim i pravim džihadom. A kada je bitka završena, vratio se Sad u Medinu sam, a svog brata Umeira je ostavio na bedru, gdje je poginuo kao šehid, nadajući se Allahovoj nagradi. كلما أبصرت خوضات البشر في متاهة تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في متاهة تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في متاهة تنوء بالفكر كلما طالعت مبتلع الصور قلت في عزة من أوعى العبر لست أرض الجاهلين في متاعة تنوب الفكر كلما اخترت فوضات البشر في متاهة تنوب الفكر كلما طالعت مبتدع الصور قلت في الذات من أوعى العبر لست أرض الجاهلية لست أرض الجاهلية كلما أدركت خط التائه فاعتدال عن هدى ربي المبين كلما أدركت خط التائه فاعتدال عن هدى ربي المبين كلما أدركت خط التائه A na Uhudu, kada se zemlja tres silnog boja i kada su se muslimani rasuli na sve strane, a oko vjerovjesnika je ostala grupa od jedva desetaka shaba, stao je sad hrabro u blizini vjerovjesnika da bi ga zaštitio svojim tijelom. Gađao je lukom i strijelama tako da ni jedna strijela nije mašila cilj, nego je svaka ubijala po jednog mušrika. Kada je Allahu poslanik vidio kako precizno gađa, stade ga posticati riječima. Udri sad, udri samo tvoj život je za mene kao život moga oca i majke. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار وفجر الأنهار أنبت الأزهار ريف الجبال من أنزل الأمطار فجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العاد في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العاد في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Čitav život se sad ponosio zbog tih vjerovjesnikovih riječi, pa bi govorio, nikada Allahov poslanik nije nikoga izravno sa svojim roditeljima, kao tada mene na uhodu. Ali vrhunac slave sad je dostigao tek u vrijeme drugog halife Omer El Faruka, dok su vođeni žestoki ratovi protiv Persijanaca, kojima su muslimani uzdrmali prijestolje njihovog cara i bili im velika smetnja zbog uništavanja dugogodišnjeg idolopoklonstva gdje god bi stigli. Odaslao je halifa pisma svojim namjesnicima u cijeloj islamskoj državi da sakupe i pošalju svakog koji ima oružje, konja, opremu ili se možda oblikuje u mudrosti, pjesništvu ili govorništvu ili nečim sličnim što bi moglo da koristi u ratu, a sve što je god moguće prije. Kolone muđahida su počele da dolaze iz svih krajeva i kada se velika vojska sakupila, halifa se sa najodabranijim i najiskusnijim ashabima počeo dogovarati kome da povjeri komandu nad muslimanskom vojskom, da ga imenuje za emira glavnog zapovjednika Ashabi mu jednoglasno odgovoriše. To zaslužuje samo neko hrabar kao lav, a to je Sad ibn Vekas. وأرسل الضياء ليرسم الطلال من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الطلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Omer, Allah bio zadovoljan s njim, pozva Sada te mu povjeri Bajrak i komandu nad vojskom. Kada je vojska krenula iz Medine, Omer je savjetovao Sada. O Sad, nemoj da te zanese slava pa da pomisliš kako će ljudi govoriti za tebe. To je dajđa i drug Allahova poslanika. Jer Allah neće loše dijelo izbrisati sa lošim, nego će loše izbrisati samo zbog nekog dobrog dijela. O Sadu, zaista između Allaha i njegovih robova nema rodbinstva, niti posredništva, osim poslušnosti i pokornosti. Najugledniji ili najbjedniji bili, ljudi su kod Allaha jednaki. Allah im je gospodar, a oni su njegovi robovi i prednost imaju samo po pogubojaznosti. Kod Allaha će postići uspjeh samo pokornošću. Dobro se sjeti kakav je bio prac Allahova poslanika i toga se pridržavaj, jer drugog puta nema. حياة دام وطاب في ظلها القرآن يا معشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن الأنس في الدنيا والحور في الجنان والقصد للعليا بمعيات الرحمن الأنس في الدنيا والحور في الجنان والقصد للعليا بمعيات الرحمن والقصد للعليا بمعيات الرحمن والقصد للعليا الرحمن مري بروضتي يا ريح واندهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا مبتلى بالذنب والشمس لم تغيب ندعوك لعفو الرب آلام مستجيب يا مبتلى بالذنب والشمس لم تغيب ندعوك لعفو الرب آلام I krenu Mubarek, blagoslavljena vojska u kojoj bijaše 99 učesnika bitke na Bedru, a 310 ashaba koji su islam prihvatili od ugovora na Hudejbiji i preko 300 onih koji su učestvovali sa u osvajanju Meke, kao i 700 sinova ashaba. Krenuo je Sad sa svojom vojskom da bi se ulogorili na Kadisiji, gdje se četiri dana vodio teški boj, a kada je nastupio odlučujući dan, muslimani ga učiniše danom obračuna navališe na dosta brojnijeg neprijatelja, suzdiše ga i stegnuše kao što lanci stegnu s globove vezanog čovjeka. Krenuše u bojnim redovima uzvikujući La ilah, ilah, Allah, sve dok se glava Rustuma, zapovjednika persijske vojske, nije ukazala visoko u zraku nabodena na muslimansko koplje, a odsječena muslimanskom sabljom toga strah i panika obuzeše srca Allahovih neprijatelja, tako da bi uziman dolazio do nevjernika i ubijao ga sa njegovim oružjem. Plijena što se tiče, to se teško može opisati. Ako pitaš za pobijene neprijatelje, dovoljno ti je da znaš da je samo broj onih koji su se bježeći pogušili u rijeci dostigao cifru od 30.000. قالت ويك صحر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ زني شقراء نادت ويك صحر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني أين الجماد الساقطات بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني أرني الجماجم ساقطات بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا الصخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني شقراء نادت ويك صخر دلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني فأجبتها لن تنثني تنتني سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين Živio je Sad ibn Ebi Vekas, Allah bio zadovoljan s njim dugo. Allah ga je obdario velikim bogatstvom, ali on, kada mu se smrt prikučila, zatražio stari vuneni ogrtač i rekao prisutnima, kada umrem, umotajte me u ovaj ogrtač, umjesto u Čefine, jer u njemu sam bio kada sam se protiv mušrika borio na bedru i želja mi je da u njemu dođem pred uzvišenog Allah. وَالسَّابِقُونَ الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم